Insiguro yotangwa ku bukene bumaze iminsi bw'amafaranga y'agaciro ngo iracarondegwa muri banki nkuru y'igihugu umuhanuzi mu biro by'urongoye iyo banki akavuga ko atakinini bahinduye ku mafaranga y'agaciro bari basanzwe bashira ku isoko ababyeyi barereye ku ishuri nshingiro rya marambya ya gatatu baridoga kongo kuko n'ubu bakibandanya gutoza amafaranga menshi adashiye ku mugaragaro mu kanya turaza kubabwira izo n'izo gihe inkuru niba mu bijyanye gateka kazi na muntu abantu amajana atatu na mirongo itanu ngo nibo bapfuye mu kiringo c'umwaka uheze nk'uko biri mu cegeranyo shyirahamwe mpuzamakungu oni ryashikirije kuri uyu wa gatatu ijeneve mu Busuwisi ku kungene muri ico kirindwa kazi na muntu kari kifashe mu gihugu mu kanya ni nkuru imwe mu kwayo François Kimana ni wari mu binga bw'ivyuma n'abagera ku bihumbi bitanu amajana umunani na mirongo umunani n'umwe bakaba barahagaritswe icyo cegeranyo kikaba cyashyikirijwe n'uraba iby'agatekakazi na muntu muri onyuzede hade ari useni inkuru tubaze mariyange nzeyimana Ico cegeranyo muza makungu ONU gisanzwe gishikirizwa uko mwaka utashe. Uno mwaka rero kikaba caravye ingene agati y'akazi na muntu kagiye karahungabana kuvana itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka na 2015 urangiye abishwe ngo bari abanyagihugu ahanini bari mu migambwe itavuga rumwe na leta canke aho mashirahamwe yigenga yiyamirije ikiringo cya gatatu cy’umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ico cegeranyo kandi kivuga yuko abandi bantu bagera ku 134 bishwe n'abari mu migwi yitwaje ibigwanisho abenshi muri abo bakaba barabapolisi igwaruka rw'imbonera kure canke abandi banywanyi b'umugambwe SNDFTD ico cegeranyo kandi kiremeza yuko batanu muri abo umuhari forebu ari wowe wemeje yuko wabishe icyo cyegeranyo kandi cyerekanye yuko abantu ibihumbi bitanu amajana umunani na mirongo umunani n'umwe aribo bahagaritswe bakanapfungwa naho kandi ni kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka urangiye gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka turimwo muri abo ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo icyenda na babiri n'abagabo amajana atatu na mirongo itanu n'umwe n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani nayo ijana na mirongo itatu n'umunani n'abakenyezi ku ruhande rw'iwe mahata n'iby'abandi arongoye ubushikiranganji bw'abatekazi na muntu avuga yuko icyo cyegeranyo hari ibintu bimwe bimwe kitavuga kandi leta yari yabibwiye iryo shyirahamwe aha akavuga nk'uruhara rw'igihugu cy'u rwanda mu gufasha abagomba guhungabanya umutekano mu gihugu akanavuga kandi ibyo abishikanye bamwe bamwe bashikirije bija bijyanye n'ingene bari bahawe igikorwa cyo gutera akajagari mu gihugu marata n'iby'abandi akanemeza yuko icyo cyegeranyo cyisunze amakuru cyakuye mu bantu kandi abagikoze ngo ni gake begereye leta kugira ngo bavugane isanganiro isanganiro iradiyo mu bijanye n'ubutunzi hamaze iminsi havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi muri banki nkuru y'igihugu bavuga ko yuko nabo nyene bakiriko bararonderaho ingorane iringo kuko ufatiye ku Burundi bukura hanze ngo amahera yavyo yagumye aboneka Dr. Efraim Niyongabo muhanuzi mu biro vy'urongoye yo banki nkuru avuga yuko n'amafaranga y'agaciro BRB shira ku isoko atacahindutse kinini kirimwo akaba ku bibazo bya mariyange nzeyimana kuvuga ngo ubukene bw'amafaranga y'agaciro igikuru ngaha muri banki y'igihugu ni uko amafaranga yo kuha abanyamitahe abaja kuzana ibidandazo hanze gushika ubu nta kintu cyahindutse icyo navuga kigoye gutahura ni ingene ibyo turangwa hanze bitiyongereye hanyuma n'urugezo rw'amafaranga y'agaciro banki y'igihugu ishyira ku isoko nayo nyine nta kinini yacahindutse nta cyagabanutse naho umuntu yavuga ngo ubukene umuntu yotandukanya mu gihe kumvuga ati tuyatunganya neza gute ah, mu minsi iheze abadandaza b'igitoro hari igihe bigeze guhagarika kudandaza igitoro bavuga ngo nta mafaranga y'agaciro baronka hariho n'abandi badandaza basanzwe baja kuzana ibintu byabo hanze bakavuga yuko bategerezwa kuja hamwe kugira ngo bashobore kugira ivyo baranguye na bikeyi hahindutse iki ko kare umwe wese yahora aronka amafaranga akarangura nk'uko abyifuza ndaguhaye akarorero ku munsi wa gatanu w'indwi iheze banki y'igihugu yashize ku isoko y'amafaranga y'agaciro nkubwira imwe mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika aho ngarutse handi ndakubwira ibi bintu bikuru nk'ibyo by'igitoro wari uvuze na bimwe bindi navuga byerekeye imiti n'ibyerekeye imyavu y'ikizungu amafaranga yo ushobora kubizana banki y'igihugu iguma iyatanga ko none eh, eh, ibiharuro by'ibyinjira atacahindutse kinini ko none ibiharo by'amafaranga banki y'igihugu itanga atacahindutse kinini none bacavuga ati ikibazo kiri hehe ikibazo kiri hehe nyene ikibazo ngira kirahandi muri banki turiko tubikorerako kugira dushobore kumva ikibazo aho coba kiri hariho abarundi bamwe bavuga bati hashobora kuba hari ubukene bw'amahera y'agaciro mu Burundi kubera bahora bafasha Burundi batakiri ko barabufasha nkuko bahora abo bo ivyo bavuga nta shingiro bifite nibazo yuko ivyo ntobirangira ko umwanya munini uwo akaba yari umuhanuzi mu biro by'urongoye banki nkuru y'igihugu yari kuri mikoro ya mariyange nzeyimana ku bijyanye n'umunsi mukuru wo kwikukira zohimbazwa ku nshuro ya mirongo itanu na kane kuri uyu wa gatanu ngo haracariho abarundi bitwara nk'abakoroni nyuma y'imyaka mirongo itanu n'ine uburundi bumaze bwikukiye bikashyikirizwa n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu ijambo yashikirije mu guhimbaza iyo myaka irangiye igihugu ucikukiye agafatira ku bantu birukanwa mu buzi badodoberejwe n'abandi akavuga ko hagiye gushyirwaho umugwi uzo kwiga ibibazo by'abagize ingorane zijyanye n'akazi tumukurikira mu burundi hari abantu bacigenza nk’abakoloni mu kurenganya kutitwararika bene wabo kubafata nabi kubajya umutima kubadodobereza kubakuza mu kazi cyane kukabatesha mu ngendo yo guhasha iyo nyifato tugiye gushyiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe abatotejwe ku kazi no kubarenganura tuzoca tubashikiriza iminsi bazoza barakigwa burindwi ibyo bikorwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu umukuru w'igihugu kandi yanasaba ko abaganga batakiriye abarwayi ku mavuriro akagira ababapfira ko kubera amansi kubakira ko bafatwa bagahanwa n'ubunyene tumukurikire ubundi bubisha bumaze iminsi bwibonekeza naho abaganga n'abavuzi bamwe bamwe bataye ibanga barahiriye banka kwakira no kuvura n'ibigirankana abagwayi babitura hakaba mbere ahamaze kuboneka abahasiga ubuzima abo bantu barondegwe kandi bafatirwe ingingo ruhasha vuba na bwango ubwo bwicanyi wahashwe ubutakigaruka mu gihugu cyacu isanganiro inama isumba ingimba tubandanye nano amakuru abunguruza abantu ku mapikipiki ku mugwa mukuru w'intara ya ngo barahanzwe n'ikibazo c'uduhuzu tutunyabitugu ari two bitajile mu gifaransa bagata ishavu ku barongoye by'imfata kibanza ko azibaha ku nguvu afatanije n'igipolisi kandi ku giciro kinini wabarongoye akavuga ko ari itegeko ryabura amatari w’intare ya bubanza n'inkuru ya Blaise Celestin ndiho ku bwayo aho ni ku gituro cy'amapikipiki yunguruza abantu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza aho abayagendesha biyamiriza amajira abiri yo kwambara bariko bahabwa ku nguvu n'ubarongo y'ivyifata kibanza akababaro dufise dusaba inama bakatubwira yuko atanama ishobora kuba kugira abanze badusigure ivyo vyayo majire kuko nta masoko yigeze ahiganirwa y'amajire ntavyo tuzi kuko izo jire tuzigura amarasi zo baduha kuri gusa mugabo apana kuvuga ngo muzigora ku nguvu kuko bakoresha igipolisi ugize ngo ugira ngo vyo ni ndani mugasho ubu rero ntibatugarukamenya n'amaterabwoba nibatureke twigenge dukurikize amategeko tuyavuganye ko kuko gukorana kw'ikintu giturumbuka nabyo nusanga biri mu bihungabanya umutekano abo bunguruza abantu ku mamoto bavuga ko izo jire zibiri zitamaze ibihumbi mirongo ine kuko ari mbi kandi zitanakomeye izo jire byazamanye kwa guverineri jire y'ibihumbi mirongo ine irateye n'isoni n'umusegeteri waho kuko ku ntara twe kintu twasaba leta n'umuvyeyi wacu kandi tegerezwa kutwumva nk'uko turi abana bayo turayigamburukira kandi duhave tubigwemwo kandi leta iri ngaha ari umubyeyi wacu uwo barongoye iby'imfatakibanza avuga ko iby'amajire ari itegeko ryavuye hejuru mu rwego rw'uburongozi bw'intara bavuga ko ibyo bibazo byose by'abagendesha amapikipiki bizovugirwa ku munsi wa mbere isaha umunani mu nama buramatari na komiseri bazogirisha abagendesha amapikipiki ku munsi wa mbere w'indwiza urakoze blaze tubananye mu bijanye n'indero aho imyidogo ari myinshi mu bavyeyi barereye ku ishuri ry'intango ya Manavya gatatu muri komine ya mutimbuzi intara ya bujumbura bidogera cyane cyane amafaranga batangishwa bavuga ko adaciye ku bakemeza ko bimaze gushika aho umurezi yibwa ikaramu cyangwa telefone abana bose bagaca birukanwa kugeza batanze amafaranga umuvyeyi aharereye y’abana batanu akaba ari numwe mu bato aho mu maramvya barashura kumara nk'indwi cyangwa indwi zibiri indwi zitatu batigisha abana n'umwana arashobora kutaha saa tatu wamubaza nibiki kutize amwarimu ah, wacu ntiyaje kabiri gatatu tumaze kubivuga kenshi sivyo gusa nk'uko umubyeyi abandanya bitwiganira umuyobozi ngo yibwe ikaramu abanyeshuri bose uko amajana atandatu baca barirukanwa bagarutse barishe umwe wese amafaranga y'ikaramu umwigisha wo mu mbere yavuze ko yibwe telefone abaregwa biwe baharugwa 50 bagarutse kwiga batanze amajana 666 bica bisaba ko umwana atanga amafaranga amajana 3 bati hatakaye ikaramu umwarimu yadufatiye ibihano ko tudashobora kwiga tudatanze amafaranga y'ikaramu si ni ubwo buryo gusa umwigisha cyangwa umurezi yaratakaje itelefone baca bafata ingingo yo kwirukana abana bo muri iyo shure cyangwa muri iyo somero baca babacira igiciro cy'amafaranga amajana atandatu buri ku mwana kuri ubwo busuma buvugwa abana ngo babwirizwa gutanga amafaranga ntawe ushobora gusubiriza ikibacibwe hariyo n'umuvyeyi yazanye yo karamu kiri nshasha akira ikaramu jewe nemere kuyitanga yaciye abihakana ati ntibikunda si ujejwe kuyitanga iyo karamu jewe nkeneye amafaranga tubibajije umuyobozi wa maramvya ya gatatu Jean de Dieu dushimira imana ntashima kugira ico avuga kuri mikro ashikiriza ko ingorane z'urugo zitorega umuti mu rugo ngo ntizija mu ibarabara isanganiro mu bijyanye n'intwaro umukuru w'umutumba wa muhororo muri zone nyarurambi komine ya shombo mu ntara ya karusi arafunzwe mu gasho k'igipolisi kuva kuri wa gatatu yagirizwa kwiba amafaranga y'ibitansi yatoza cyo kimwe n'abandi bakuru b'imitumba nk'uko vyemezwa n'abarongoye iyo komine bakavuga ko yatoje ahora acayashira mu mifuko n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye uwo mukuru w'umutumba umutumba wa muhororo Nyenda kumana venera wo muri komine shombo intara ya karusi afunzwe kuva kuri uyu wa gatatu yagirizwa amafaranga arenga gato ibihumbi amajana atanu ngo yanyuruje akuye mu bitasi bya komine nk'uko inkuru z'abagize inama y'iyo komine zibyemeza ikegera cy'umukuru w'inama ya komine ati baherutse kugira inama basanga ikigega cya komine carasubiye inyuma cyane ngo muri aya mezi aheze ngo kubera ko abakuru b'imitumba batoza amafaranga ya komine badaheza ngo bace bayashikana ngo n'ibindi basanze bisubiza inyuma amatungo ya komine ko yoba ari inama ya komine komine yasabye ko abo bakuru b'imitumba bagirizwa ubunyonyezi bafungwa ngo kugira ngo barihe ayo mahera bagirizwa arabihakana mu gihe ari nawe yari arongoye iyo nama abakuru b'imitumba bamwe bamwe twavuganye bati inyanduruko y'uko amatagisi adashika mu kigega cya komine ngo ni ukubera ko bamaze amezi atanu ngo bakora atagahembo baronka ivyo ezekiyeri ntabihakana akemeza ko abakozi ba komine bamaze amezi atari make bataronswa agashahara n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano na politike ubu akaba ari warongoye iyo komine ya shombo izimfatakibanza, uwo mupfasoni avuga ko arindiriye icyegeranyo cy'iyo nama yabaye ku bijyanye n'amatungo ya komine ngo kandi mu kigega cya komine bariko bararondera ibiharuro bishobora kwemeza ayo mahera ayabuze twibutse ko komine shombo imaze amezi arengane ata musitanteri igira karusi karanome brez pascal ku bwa radiyo isanganiro mu kurangiza n'amakuru mu bijyanye n'uburimyi urunani rw'abarimyi bikawa mu ntara ya ngozi nkorera nkukize ruhamagarira abaguriye ikawa abanyagihugu kunyarutsa kubahemba ngo ntibisubire guhava bimera nko mu mwaka uheze aho hari n'ubu abatararonka yo ba ayo mahera y'umwaka uheze Lambert Nunzu bumwe umuhuza bikorwa muri urwo runani atera ako kamo inyuma y'amakenga amazi imisi mu barimyi bikawa kuko ngo hari abataratangura guhemba guhemba kandi hariho ayandi mashirahamwe ariko araheraheza guhemba n'inkuru ya Apollinaire Muzagara abarimyi b'ikawa bafite amakenga kuko nyuma y'ukwezi isizeni yo gushora ikawa isa n'irangiye hari abariko baraheza guhemba mu gihe hari n'ayandi mashyirahamwe ataratangura ishyirahamwe Greenco yaraye rihejeje guhemba ku matonorero yose yaryo umuyobozi wa bugesitari nawe poroferi menime bigira avuga ko ku matonorero y'ikawa inzu bafise bamaze guhemba akantu akamenyesha ko izo zibiri azogera itariki zitanu z'uku kwezi kw'indwi kuza nazo nyene bamaze kuzihemba mu bataratangura guhemba nka sogestar n'abagwizatunga bagura ikawa ku gaswe kabo bemeza ko bariko baritunganya kugira ngo ikiringo ntarengwa c'itariki itatu n'imwe z'ukwezi k'umunani cyatanzwe na leta kizoshike bahejeje guhemba ambere nunze ubumwe umuhuzabikorwa w'urunani rw'abarimyi b'ikawa mu ntara ya ngozi ngorera ngukize asaba abo batarahemba kunyarutsa kugira abarimyi b'ikawa ikawa bagire ishaka